Egunon entzule guziei. Aste buru hontan, baionako kariketan, txerriak askatuko dituzte. Adi diende, xingarferia heldu da. Xerria, hiri ingurune hontan, uste baino askoz zerosoago sanditzen da. Kurinka egiten du, garrasi egiten du, pusatzen du, lekua hartzen du, pisa egiten du leku guzietan. Askotan, ez du ere ez. Egia erran, ez dut beti ulertzen txirria buru behera eta buru gora ospatzen duen besta hau. Ez dut ezer txirrien kontra, baserrian inguratzen gaituzten izaki tiki lodi horiek. Gauza da, hizkuntzan badela, frantsesez zalantzarik gabe baina baita euskaraz ere, hitzonen eran nahi bikoitza. Eta azkenean, milaka txerri ibiliko dira laster baionako kariketan zer kanibalismoa pentsatzen duzunean. Xeritziki potoloen multzo trinkoa karrikantzear pusatzen edaribila. Zinikoa edo mespritzuzkoa atximanen nauzue barbada. Baina baionan iragaiten den besta bezala, xingar azoka hori, tiende asko bastartzen duen ekitaldi horietako bat bihurtu da, espazioa hartzen dutenen, karikak hartzen dutenen plazeraren zat eta aspertzen gaituena. Eta baionako bestetan oraindik emakume eta euskaldun gisa, besta eta ospakizunetarako lekuatseginak aurki ditzatkegu. Xingar feria delako hortan, ez du gauza kultural eta kartsu handirik ekartzen, baizik eta kanpoko mozkoraldi erraldoia. Eta guzi honetan, eraso seksistak homofobikoak, arrasistak eta mota guztietakoak deitoratzen ditugu oraindik eta beti. Beraz, nire aldetik, egiazko txerri tipien ikustera noa, gogotik haiekin egoteko baserian. Aste hon deneri!